Chunka isqunniyoq Kah KUNAPA Chaykunapaq PANTA manaq pachapi achka runakuna japareja Aleluya. Dios llanchikmantam hamun salvacionqa. Pallamantam hamun hachigap PAI Payhachigap allin arregloman hinam, llumpay huchallikoq chuchumikata castigarja. Chay warmijariki, NINGWAN MIKAI pachata mantam Dios Diospune vengacoron chay mitaja... Uktawan menerjako. Aleluya! Chay uiña wiña mejos ninja... nispa. Hinaptinmi iskay chunka ...chaitawa ancianukunapiwan, chaytawa animalkuna Tianan jaco tiyananpi tiyaq Diosta. Amén. Aleluya! nispa. Hinaptinmi y Morja. Yapayan servejnikikunaja, Dios ya alabaychik. Paita manchakuqkunaqa taksapas aptumpas paitaya alabaychik. casamiento manda. Uyarirqanitaqmi achka runakunapa busnintapas, achka yakukunapa hina, hinaspa rayukunapa tungruruyninta hina. Paikunam nirqaku. Aleluya. Tukuy señor Señor ninchikmi gobiernachkan. LLUMPA LLUMPA y ya alabasunchik. Carnerupa kasarakuinin chayaramus jangraiko. Chaynatag, nubiampas no noviaja Nubiaja, yoraj yoraj linoan kachkan. Yorag yoraj linoja Dios llapagña Sumak KAUSAKUININ MI kachkan. Hinaptinmi NEVARJA. niwarja. KAITA. MAINA carnerupa KASARAKUININ hayasqakunaja, nispa. Angelqa Dios Pachija PERIMARIS Hankunam. nispa. PA Angelpa hayllanman Kuptingmi, payñataq niwarqa, ama TA ñuqaqa papas chaynata Jesusmanta Adoras paja panikunapapas DIOS adorai, kani. JESUS MANTA jesus Jesusmanta DIOS PA REVELAS mi yachachin, nispa. Yorah caballope sillakoqmanta. Chaymanta rikurgani Anarpacha Kicharayachkarta Chaipi Mericorerorja o yuraq caballo. Sillakoqninpa kasqa hinaspa chejap. Paiga allin arregluman hinam juzgampas, hinaspa peleampas. Paipaganyawimpas ñawimpas kasqa kancharichkaq nina hinam. mi kasqa achka coronacuna. Paipira kasqam qillqasqa Sutimpas, Chaitaja payllam rexisja. Payqa kachkasha yawarwan chapusqa pachayuqmi, dios kasqa Dios Anak Pachapi kah trupakunam hatirqa, yuraq kaballukunapi yorach, lino lino Pai pasiming mantam lluqsimurqa, nyauchi espada, chaywan nasyunkunata vencinanpaq. Payqa nasyunkunatam kamachinqa, firrumanta taunawang hina. Binota Ruranampah ubasta saruchka hinam, Tukuyatipayniyuq Dios piñakuynin, sutiyuq binota ruranja. Pachampipas chaynataq piernampipas, kayna qillqasqam kasqa. Reykunapapas reynin, Kunapapas señornin, nej. Rikurjanitaqmi huk angiltapas intipi sayachkaqta. Paymi llapayan altun animal Kainata. hayarja pa Huñunakuspaya Diospa rey Kunapa, capitán Cunapa, Valeroso kunapa, Caballo Conapa, Kunapa Conapa, Yapayan Libre Conapa, Kunapa, Conapa, Taxa Kunapa, inaspa Hatun Conapa, Echanta kichikpa, Nispa. manchakuipa Animal animalta rikururjani Y pachapi Paikunaja Paykunaqa uñunasqa kachkasqa tropan kaballupi con kuntrampi hinaspa trupankunapa kuntrampi Manchakuipa animal mi. Llulla willakuq piwan prisuchasqa karurqaku. Chay llulla animal manchakuypaq engañar ayllanpi milagrukunataraq ruraspan engañarqa chay animalpa animal Engañarqataqmi chay animalpa imaginnin aduraqkunatapas. Chay animal animalqa llulla willakuq mi kawsachkaqlla wishchusqa karqaku, Asufrio rupachkaq huchaman. Wakin ninkunañataqmi manta sillakuqpa siminmanta lluqsimuq espadawan wañuchisja karjako. altum altun pawaq llapallan animalkuna saksarurjako paikunapa changwan.